ยะถาวาริวาหาปูราปริปูเรนติสาคารัง เอวเมวัยโตทินนางเปตานางอุปกาปติ อิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจาตุสัพเพปูเรนตุตังกปปา จันโทปนาราุยยธามณิโชติระสุยธาสัพพิติโยวิวัชันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภาวะวันตารายโยสุขิทิทายุโก ภิวาสนาสิเลสานิจังวุฒาปาจายโนจันตารโธรรมาวัฏฐานติอายุวันโนสุขัง ตุเอปัสนนานังอากังธรรมังวิจารตังอาเกบุเทปัสนนานังดาคินเยอนุตเรอาเยธรรมเมปัสนนานังวิรังกุปัสเมสุเกงอาเกตังเกปัสนนานังปุญญาเกเตอนุตเรง อากาสมิงลานังดาตาตังอากังกุญยังปวัตติอากังอายุเจวันโนจายาโสกิติสุขังบาลังอากาสดาตเมทาวีอากาศธรรมะธรรมานิโต เทวะภูโตมนุตโตวาหากาปโตปโมรติติภวะตุสาพมังกะลังราคันตุสาปเดวตาสาบาบุทานุภาเวนาสดาสสทีขวันกุเตภาวะตุสาพมังกาลังราคันตุสาปเดวตา อาปาธรรมานุภาเวนาสดาโสทีภวันตุเตภาวะตุสาปมังกาลาราคันตุสาปเดวตังอาปาธังปานุภาเวนาสดาโสทีภาวันตุเต